الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وفي شأن نبيه ورسوله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لاله این چمن آلوده به رنگ است هنوز لاله این چمن آلوده به رنگ است هنوز سپر از دست نینداز که جنگ است ای که آسوده به ساحل بنشستید برخیز که تو را کار به گرداب و نهان است عرض سلام و خوش دارم خدمت تمامی دوستان عزیزم حفاظ و علمای گرامی و همچنین منشدین و شعرای معزز که قدم رنج و در این مکان مقدس و در این ساحت پاک که مسجد الله حضور به هم رسانیده الله رب العزت این قدم های شما را در راه خودش و در راه رضایتمندی خودش قبول بفرماید و در میزان حسنات شما در روز قیامت انشاءالله قرار تشکر و سپاس ویژه دارم از دوست و برادر گرامی گرامی هم جناب حافظ عبدالحق سپاهی و همچنین حافظ محمد و از جناب مولانا ابراهیم رودینی که حامی مالی و عاطفی و معنوی دومین جشنواره انتخاب نشید و شعر برتر سال شدم الله رب العزت این تلاش شما را و این سعی شما را مشکور بگرداند و تجارتی لنتبور و بدون زرن و پرسود و فایده انشاءالله از آن شما بگرداند سروران گرامی همانطور که مستحضر هستید و میدانید استماع و گوش دادن به احکامات دین آیات قرآن عظیم الشان و همچنین احادیث نبوی که از زبان سخنگران و از زبان سخنرانان واعظین و خطبا ایراد می شود در ذهن سامعین و مستمعین تأثیر شگرف و بزرگی میگذارد همانطور که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید ان من البیان لسحر بعضی از سخنرانی ها بعضی از بیان ها چنان دلگیر شیوا و جذاب هستند که گویی انسان از تأثیر پذیری از اونها گوی جادو شده است در یک جلسه شما نشسته اید در یک مجلسی شما قرار دارید یک انسانی حالا یک انسان مخلص را ما به عنوان نمونه خدمت شما عرض بکنیم این شخص داره از الله و از رسول و از کلام الله و از کلام رسول داره برای شما بیان میکنه ببینید چه اندازه تاثیر دارد در ذهن مستمعین اون وعظ و سخنرانی که میشه سالانه اگر اجتماعی برگزار می شود در کشوری در شهری مثلا می بینیم که از اطراف و اکناف کشور و استان انسانهای زیادی برای شنیدن سخنان بزرگان برای شنیدن وعظ و نصیحت بزرگان خودشون را به اون محل و اون محل گرد می میرسانند رنج سفر را تحمل می کند هزینه های گذافی را تحمل می کند به خاطر اینکه در حال موعظه بشنوند به خاطر اینکه وعظ بشنوند به خاطر اینکه دلهای اونها در حال به طرف رب العالمین بیشتر تمایل پیدا بکنه شک نیست که موعظه و سخنرانی در دلهای مستمعین و مخاطبین تأثیر زیادی دارد اما در کنار آن باید یک نکته ای را خدمت شما عرض بکنم که از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و قبل از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمان جاهلیت و حتی قبل از اون در زمان پیامبرهای گذشته شعر شاعری و همچنین سرودخانی نعتخانی جایگاه ویژه‌ای در میان انسانها داشته است و دارد چنانچه شعرای جاهلیت من مثال میزنم از دوران جاهلیت به خاطر اینکه زی که وقت وقت هست وقت وقت کم هست به صورت گذرا و مختصر اشاره چون که این مجلس ما به خاطر همین هست و تجلیل از دوستان و سرورانی که برحال حال مسابقه دادن و عایز رتبه ها و امتیازات برتر شدن به خاطر فضیلت این و همچنین جایگاه ویژه‌ای که شعر و سرودخانی در جامعه دارد در زمان جاهلیت جاهلیت اعراب و مشرکین مکه شعر و شاعری و همچنین لغت اونهایی که از لحاظ لغوی و لغت اهل فصاحت و بلاغت بودند از جای جای مختلف و از مکانهای مختلف و جاهای مختلف گرد هم می آمدند شبهای شعر برگزار می کردند خودشون اهل شعر و شاعری بودند ببینید قرآن عظیم الشان وقتی نازل شد با این فصاحت و بلاغت چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم را شاعر نامیدند اونها اهل فصاحت و بلاغت بودند و میدانستند این قرآن فصیح و بلیغ است و آن چیزی که ما از فصاحت و بلاغت میدانیم فراتر از آن است اما به خاطر مخالفت کردن با پیامبر صلی الله علیه و سلم، ایشان را میگفتند که این شاعر راست پیش خودش در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم اگر نگاهی به صفحات تاریخ صحابه بیاندازیم به جنگها و غزوات پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر نگاهی بیاندازیم متوجه میشویم که در زمان هجرت وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه یار غار خودش ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از مکه به طرف مدینه و یثرب هجرت فرمودند زمانی که از یزرب نمایان شدن و سیمای منور و خورشید تابان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یزرب را روشن کرد و جلبگر شد به خاک بطها و ریگستان یزرب اونجا حسان ابن ثابت شاعر اسلامی و شاعر رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی زیبا اشعاری از دل خودش سرود اونها را به ساحت پیامبر صلی الله علیه وسلم تقدیم کرد حالا ببینید تا زمان ما که 15 قرن در آغاز پانزدهمین قرن هست هستیم نصفه های قرن 15 ما هستیم ببینید که چه تأثیری گذاشته است در اون زمان که پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد مدینه می شود می مردم برای استقبال پیامبر صلی الله علیه وسلم و ابوبکر صدیق و وقتی می آیند حسان بن ثابت شروع به شعر گفتن می کنه طلع البدر علینا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما داع لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شغفت المدينة مرحبا يا خير داع إن اشعار چه تأثیر بزرگی در دلهاي آه، مخاطبين وأهل يسرف وأهل المدينة و اهل مدینه گذاشت و از اون ببینید تا زمان ما جلسه ای وقتی می شود همین شعر گفته میشه زودخانان با چه لحن زیبایی این را بعد از ما هم این ادامه دارد تا قیام قیامت این شعر جاویدان شده و ادامه دارد یا در زمان یکی از غزوه که حج کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم به حسان ثابت گفت که جوابشون رو بده با شعرهای خودت اونها رو بزن از خود دفاع دفاع از شعائر دینی دفاع از باورها و اعتقادات مذهبی و همچنین دفاع از اسلام مقدس و اسلام پاک همانطور که واعظین سخنوران اونهایی که پشت منبر هستند اونها واضح میکنند دفاع کردن از شاعر دینی اگر به شاعر دینی توهینی می شود اگر به مقدسات ما از طرف عده متعصب جاهل و نادان توهینی می شود وظیفه شعرا هست وظیفه سخنوران ها هست اینجا به عرصه و میدان بیاید. در آخر سوره شعراء ببینید الله رب العزت چه انداز ابتدا شعراء زمان جاهلیت را مظلوم میکنه و شعراء یتبعهم الغاوون زمانی که گفتن مشرکین مکه گفتن که این شعر هست پیامبر شاعر هست علیه بالله الله در رد اونها نازل کرد آیه نازل کرد وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين و اینجا شعن ورود این آیات که مشرکین این همین تهمت را زدن الله رب العزت با دلایل اینها را گفت که شما